Sveicināt, sveicināt, rādījumā arī klausītāji šeit es, priesteris Jānis, un šajā rītā, šajā parunāsim par, par piekdienas eh, dienā, kad svinam zibmarietonu un vācam līdzekļus rādījumu arī uzturēšanai, mums ir saruna iespēja sarunāties ar priesteri Ilmāru. Sveicināt, slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžos! Eh, milzīgs paldies, ka varēja pieslēgties kopā ar mums, lai padalītos rādījumā arī klausītāji ar savu 20 gadu pieredzi priesterības dzīvē, jo priesteris Ilmārs 1. februārī svin 20 gadus. Kā ir? E, jā, vispirmkārt, es esmu <laughs> Ilmārs Tolstovs, ir vēl, vēl viens priesteris Ilmārs, nu, bet ah. jau pēc Tolstovs, <laughs> <laughs> mēs esam divi brāļi Ilmāri, kā mums vienmēr saukt Nu, ļoti skaisti. Un, un kā ir eh, tagad 20 gadus, kā jūties priesterībā? Tagad jāsaka nopietni, eh, aiziet negribas. Nē, nu es teikšu tā, ka līdzīgi, es domāju, ka priesterības sakraments ir, eh, es arī, nu, var teikt, teoloģiski var teikt, ka priesterības sakramentam ir uh, saikni arī ar laulības sakramentu, jo eh, ik viens konsekrētais eh, noslēdz laulību, nu, tādu savienību, eh, jā, šo mīlestības derību ar, ar Dievu caur baznīcu. Un līdzīgi arī kā laulības dzīvē, varbūt pirmie desmit gadi ir tādi ļoti emocionāli, skaisti un piepildīti ar tādu jaunības entuziasmu. Un tad, protams, pēc tam nākamie desmit nāk ar zināmu veidu grūtībām, krīzēm, bet Es domāju, ka, eh, nu, protams, kad liturģiski um, arī mēs zinām, ka laulības sakramentu un līdzīgi arī priesterības sakramentu svin 25 eh, un 50 gadus, jo Romas misālē ir paredzēts arī speciāls formulārs, tā kā 20 gadi nav tāds uh, gadu skaits, ko būtu kā, iemesls svinēt, bet mēs tā esam pārunājuši, ka nezinu, kas būs nākotnē, jāsvin kamēr vēl var. Tā kā, nu, protams, ka varētu teikt, ka jā, jā, būtu it kā nu, oficiāli svinēt šos 20 45 un 50 gadus, bet es domāju, ka tās svinības vairāk ir arī kā tāda pateicība Dievam un arī e, maniem visiem draugiem, e, kas kļūst ar vien vairāk, jo <laughs> nu, visās draudzēs, kur esmu kalpojis, tā, kā, tā ir tāda pateicība, lūkšana, uh, Eh, gan pateicība par to, kas ir bijis, par šiem skaistiem 20 gadiem, protams, arī lūkšana par tālāku ceļu, lai Dievs eh, turpina mani vadīt, kā viņš līdz šim to ir darījis. Nu, izklausās ļoti labi eh, patiesībā, pat neskatoties uz to, kad ir arī grūtību gadi bijuši, <laughs> bet kad var pateikties par šo, par šo kalpojumu un, un pateikties arī, es tā domāju, tiem cilvēkiem, ar kuriem ir iespējas kopā būt un kopā kalpot un, un kuriem ir iespēja kalpot, vai ne? Un, un man liekas, tas ļoti labs veids, kā tu to uh, nu, pat, noformulēji, pateici, ko tas nozīmē svinēt šo jubileju. Bet uzreiz gribu teikt rādījumu arī klausītāji, ja tu mūs šobrīd dzirdi un grib uzdot arī priesterim Ilmāram Tolstovam kādu jautājumu, <laughs> vai varbūt es arī, nezinu, pateikt kādu pateicības vārdu. Es domāju, pateicības būs arī nākoš, nākoš piekdien, <laughs> kad, kad būs uh, uh, pateicības stunda, ja tā varētu teikt, nosaukt šo stundu, bet, uh, bet ja tu tomēr gribi kaut ko pateikt priesterim Ilmāram vai uzdot jautājumu, uh, lai viņš varētu arī atbildēt uz uz šo jautājumu, tad eh, to tu vari darīt kā parasti sūtot īziņas 266 77 272 vai zvanot ēterā uz uh, numuru 67 969 131 un uh, ēterā arī aprunāties. Tā kā uh, sagatavo savu telefonu un tad, kad nu jūti, kad ir, uh, ir ko uzdot, kādu jautājumu, ko gribi uzdot, tad eh, pilnīgi droši dari to un uzdod. Bet arī atgādināšu, ka par šiem pašiem telefonu numuriem tu vari painformēt mūs par savu ziedojumu, ko esi veicis rādījumu arī uzturēšanai. Mēs katru mēnesi vācam līdzekļus, lai varētu skanēt un pildīt savu misiju, arī janvāris nav citādāks, mēs pamēģinājām bez šādiem zibmaritoniem vismaz mēneša sākumā un, un arī ar mazāk varbūt tās e, aicinājumi, aicinājumiem ziedot, bet izskatās, ka ja nerunājam un neatgādinam, tad arī ziedojumi ir e, stipri vien mazāk un lēnāk e, budžets pildās un tādēļ šodien esam izveidojuši šo zibmariotonu dienu, lai tomēr tā intensīvāk parunātu un paaicinātu arī ziedot, lai rādījumi arī varētu skanēt. Tā kā ja tu mani dzirdi, sirdi, atbalsti ar savu ziedojumu, ej uz rādījumu arī mājaslapu rml.lv slīpsvītnes ziedot un izvēlies sev piemērotāko veidu, kā noziedot, arī summu, kādu tu vēlies noziedot. No 1 eiro līdz 1000 eh, eiro vai eh, varbūt tās 10 tūkstošiem eiro un kādas, kuram nu, tās iespējas arī ir un lai eh, tas ziedojums tad iet labumā radio Marija klausītājiem. Uh, Un, protams, tad, ja tu to esi darījis, vari padot ziņu, lai mēs eh, redzam, kā budžets, šī mēneša budžets arī izpildas atbalsts ar saviem ziedojumiem. Bet eh, ķeroties ejot atpakaļ pie priestera Ilmāra, varbūt tās var paprasīt vispirmām kārtām, eh, pirms runāt par to bagātību, kas ir uzkrāta šo gadu garumā, pastāstīt varbūt tās īsos vārdos, kā tu vispār nonāci līdz aicinājumam kļūt par priesteri Jo uzsāku šo ceļu 26 gadus atpakaļ, es domāju, iestājoties seminārā galu galā, ne, ir jau laiks aizgājis. Kā, kā tu nonāci līdz aicinājumam, kas bija tas galvenais pamanidājums un, un, un jā, kā tas izvērsās? Jo, cik es atceros, tad uh, nebija tā, ka tu uzreiz pēc vidusskolas jauns puika iestājies, ka tev jau bija arī citas visādas pieredzes uh, pirms uzsākt šo ceļu. Es domāju, ka aicinājuma pamatā ir kristības žēlastība. Eh, bieži vien eh, šeit arī kristiešu vienotības lūkšanas tekstos mēs dzirdam uz šo uzsvaru par kristību, ka kristība ir visu lietu sākums. Un kristijos es 19 gados apzināti izdarot izvēli par katoļu ticību, par kristīgo ticību, un aicinājums sekoja tikai vēlāk, eh, bet es sapratu to, ka Dievs ir Visdrīzāk arī man aicināja nokristīties, jo viņš bija izdomājis, ka es varētu būt viņa priesteris. Tā nav mana iniciatīva. Arī šo 20 gadu laikā es redzu, ka neviena lieta, ko esmu darījis, tā nav no manis, jo man nav tīri cilvēciski tādu resursu kapacitāšu, man ir vājš raksturs, eh, kā diakons Gunārs saka, eņģelisks pēdiņās raksturs, un tie, kas ir man, viņi zina, ka nevienmēr šis raksturs ir tik, eh, tik patīkams. Ja? Tā kā no cilvēciskās eh, puses raugoties, nekā tur tāda īpaša nav, bet eh, jau no pašiem pirmajiem brīžiem, kā nokristies, piedzīvoja lielu neizskaidrojumu dievu žēlstības pieskārienu vadību. Un visu šo 20 gadu laikā mm, viena lieta, ko esmu darījis, nav bijusi no manis. To es principā vien, vienmēr apzinos, ka tā ir tīrā dieva žēlastība. Tā kā uh, atgriešanās 19 gados, un ļoti liela eh, loma manā dzīvē bija svētceļiem un zaglonu. Šobrīd jau arī uz skaistkalni. Vispār svētceļiem kustība bija tā, kas man atklāja baznīcu kā dzīvu, dinamisku kopienu, svētceļojušu baznīcu. Jo, ja es varbūt nebūtu uzreiz iesaistījies šajā svētceļiem kustībā, nu, nezinu, baznīca man liktos citādāk, varbūt arī nepievilcīgāk, un tā tas man bija ļoti spēcīgs impulss un arī, protams, dažādas ekleziālās kustības, kas ir dzimušas pēc Vatikāna otrā koncila, kā kustība par dzīvību, kur uzreiz iesaistījos. Tāpat vēlāk arī redzēju, kā darbojas kopiena EFATA, eh, vēlāk arī dzīvības traumas, eh, arī Šemenef, Emanuēls. Tātad eh, ieraudzīju baznīcas dzīvo tādu, varētu teikt, raksturu, un, protams, kalpošana arī draudzē, dzimtā lielvārds draudzē, pēc tam arī ogres draugu, kurā tagad esmu arī prāvests. Un eh, daudz lielu, lielu lomu man spēlēja eh, priesteri, piemēram, Konstantīns Bojārs, kuram esmu vienmēr pateicīgs par savu eh, pirmreizēju audzināšanu, arī Vitals Kokars, kurš man rakstīja rekomendāciju. Tāpat arī Bīskaps Antons Justs, Jālgavā mūžīgo mieru uh, un arī Jālgavas katoļu draugu, jo tajā laikā arī studēju Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kā par mērnieku, un darba dienās atrados tur, un arī biskupa piemērs varbūt arī viņa pamudinājumi. Arī Edvards Zaksis, eh, kurš tagad kalpo vietē, ļoti lielu, lielu lomu spēlēja manā atgriešanās sākumā. Pēc tam arī eh, tagadējais biskups Andris Kravalis, eh, Ronalds Melkers, arī Aleksandrs Stepanovs. Tajā laikā bija dažādas aktivitātes, draugu evanģelizācijas šūniņu sistēma, jauniešu dienas Latvijā, pasaulē. Un nu, tas viss veidoja tādu milzīgu garīgo e, viesuli, varētu teikt, bet tādu nu, mīlestības un miera viesuli, e, kur pat es teikšu, ka mūsdienās mēs par to varētu pat sapņot, par to, kas notika laika posmā no 1996. gada līdz 2000. gadam, varbūt līdz 2005. gadam. Jo tomēr vēlāk bija redzama šī sekularizācijas ietekme un arī kaut kādā ziņā tāda, nu jā, nevar lietot šo vārdu garīgā lejupslīde, bet tomēr tāds e, ticības atsalums. Tā kā es vēl trāpīju tajā e, lielajā garīgajā impulsā, kas bija pēc pāvesta Jāņa Pāvila otrā vizītes 93. gadā, un to es tikai tagad saprotu, ka Tad, kad es 96. gada eh, decembrī nokristījos, tad vēl bija jūtama šīs atblāzmas gan no garīgās atmodas, arī Latvijas nacionālās atmodas, no Jāņa Pāvila II vizītes, no daudzām tādām, nu, jā, tām lietām, kas bija 90. gados, un es tā kā ielecu tajā visā vilni un var teikt, tiku eh, parauts, ja pastumts, ja pavirzīts. Un, un tā arī tādā atmosfērā arī dzima eh, mans aicinājums uz priesterību. Tad, tad bija tā kā uz viļņa un ļoti daudzas lietas principā bija sanāca kopā, kas vainagojās ar tavu priesterību. Nu, ļoti skaisti un jauki, un, un jauki, ka bija arī gan tādi priesteri, gan svētceļojumi un visādas kustības un tā tālāk, bet manu uzmanību pievērst tas, ko tu teici, ka ne jau mans kā, kā precīzi laikam ne, neatkārtošu, bet ne jau mans nopelns, jo esmu vājš cilvēks ar raksturu tādu eņģelisku pēdiņās un tā tālāk. Bet tad, eh, tad varbūt tās tas ir tāds vairāk arī, nezinu, teorētisks jautājums, bet kā ir, vai tad sirdsapziņa nemoca vai nemocīja, nu kā es iešu, es taču neesmu cienīgs, ko manuprāt tik daudz, pat ne priesterības ceļu izvēloties, bet kopumā varbūt tās baznīcas dzīvē, uh, sadzirdam, ka nu, es taču neesmu cienīgs, es jau tik bājuši un, tik, un mans raksturs nav tāds, un varbūt tās vēl kaut kas nav tāds. Kā, kā pateikt tiem cilvēkiem, kuri šādā veidā, nezinu, izvairas no sava aicinājuma vai no sava ceļa, vai tas būtu priesterībā vai kādā citādā formā kalpojumā cilvēkiem. Kā, kā tu varbūt tās sev atbildēji, ja tu, tu apzinājies, ka nu, tāds baigais, smagais raksturs ir, uh, kā tu to saliki kopā vai kā tu strādāji ar sevi, lai, lai tu šobrīd varētu svinēt tādu jubileju? Eh, man ienāca prātā viens svēts priesteris Dolingo no ne Neapoles. Ehm, Svētais tēvs Pio no Petraļķinas teica eh, neapoliešiem, ko jūs braucat pie manis, ejiet pie priestera Dolingo, un viņam ir tāds teiciens, Jēzu parūpējies tu par to. Uh, Un es atceros, tad, kad Dievs mani aicināja uz priesterību, es viņam teicu, ka es neesmu cienīgs, un tad es teicu tā Jēzum, es viņam jautājums bija dialogs. Es neesmu atbilstošas kvalifikācijas, kā es varēšu tur izturēt celibātu, paklausību, uzdevumus, ko, viņš, ko, ko tu man liec. Un Jēzus man atbildēja ļoti vienkārši, tā nav tava darīšana. Es no tevis prasu tikai pateikt jā. Un šis jā vārds ir jāturpina teikt, eh, un es to arī darīju visus šos priesterības 20 gadus. Tā nav mana darīšana. Un es tagad pilnīgi jūtu, ka, piemēram, Bīskaps man uzticēja tik daudz draugus trijos novados, tātad Čekavas, Salaspils, Ogres novados. Un atkal, es, es, kā, ja man cilvēki kaut ko jautā, kā tu to vari, kā tu to izturi, vai kā tas ir, eh, es saku, tā nav <laughs> mana darīšana. Man, mans uzdevums ir pateikt Jēzum, jā, un būt uzticīgam viņam, sekot viņam. Un tad viņš ir tas, kas dara. Un tā apziņa man ir pavadījusi visus šos gadus, un es varu teikt, ar visām grūtībām, pārbaudījumiem, dažādiem varbūt krīžu mirkļiem, dažādām nu, smagām situācijām. Esmu izgājis tieši ar šo, jā, varētu teikt, priesteri Dolingo to teikt, Jēzu parūpējas tu par to. Jo ja priesteris ņem visu uz sevi, Ja viņš domā, ka viņš glābs dvēseles, ka viņš tur remontēs baznīcas, vai tur, nezinu, viņš vadīs draugus, ja, tad tā ir pilnīgi totāla izgāšanās. Ja. Šeit ir ļoti svarīgs tas, un, un pašā sākumā es to uztvēru, jau iestājoties seminārā, ka eh, tā nav mana darīšana, tā nav mana lieta. Man nav jādomā, kā es tur izturēšu, kā es to spēšu. Nu, noteikti, ka es neizturēšu, es nespēšu, bet ja es būšu ar Jēzu, tad Jēzus to izturēs, Jēzus to spēs. Ja? Tā kā šī ciet, ciešā saikne ar Kristu, regulāra iknedēļas grēksūdzes, un es uzskatu, ka priesterim jāiet katru nedēļu pie grēksūdzes, ja? uzticība brevijāra lūkšanā, ko 20 gadu laikā neesmu izlaidis nevienu lūkšanu, var būt kaut kad pār, pārsniegts pāri pusnaktī. Ja? Tāpat arī noteikti rožu kronis. Ja? katru dienu. Un, protams, ja iespējams, šī klusā lūkšana, iekšā lūkšana vai nu, jā, meditācija, kontemplācija, nu, jebkurā gadījumā kaut kāds šis eh, personiskais lūkšana laiks, kas arī ļoti, ļoti svarīgs. Nu, es tā saklausu arī, ka tā da, vajadzība strādāt ar sevi, vai tas būtu ša, caur šim lūkšanām, vai arī tomēr, eh, jo tas, ko, eh, tas, ko tu teici, negribu atlaist vēl līdz galam, uh, bieži vien mēs dzirdam arī e, sūdzības par priesteri, vai tur viņš ir tāds un viņam tāds tas raksturs un viņš šitāds te, nu kas principā ir liek drusku domāt, vai tas priesteris strādā ar sevi, vai viņš nepasaka, ai, lai Dievs tiek galā, es jau ne, es tikai pateicu jā, bet es ar sevi nestrādāšu. Nu tā, tā jau arī gluži laikam nevar, vai ne, ka tomēr tas priesteris kaut kā strādā ar sevi. Uh, lai, lai mainītu ar to raksturu, lai, pa, lai ļautu tad Dievam tad izpausties caur to manu uh, kalpojumu? E, nu, es domāju, ka priesterim ir jāstrādā ar kungu. Un, jā, protams, mēs, mēs, mums, nu, kā priesterim, jādomā par savu darbu, arī šo cilvēcisko kvalifikāciju, nezinu, jārūpējas par savu izskatu, jākopja valoda, jādomā par, par e, e, estētiku, par, par to, kā mēs izskatāmies sabiedrībā, draudzē. Protams, ir daudz lietas, bet jāsaprot arī to, ka puiši, kas iestājas un vīri, kas iestājas seminārā, viņi nāk ar savu dzīves bagāžu Un tā kā man bija iespēja arī būt kādu laiku seminārā, kā vienam no formatoriem, eh, es redzēju, ka ir eh, nu, ļoti grūti eh, izmainīt cilvēka raksturu vai to bāzi, kas viņam ir. Ja labi, ja puisis vēl atnāk no vidusskolas, bet ja atnāk jau cilvēks gados, arī man jau bija jau augstskolas pieredze. Uh, E, var teikt, ir ļoti grūti kaut ko mainīt. Tāpēc es gribētu lūgt draugu locekļus, lai mēs nu, izrādām lielāku cieņu garīdzniekiem. Es esmu ievērojis arī šo 20 gadu laikā, kad ir aizgājusi mūžībā šī, nu, kā mēs sakām, ulmaņa laiku paudze. Un tagad nāk tie cilvēki, kas ir dzimuši ap pēc 50. gada, un tā ir eh, komunisma skarta paudze, eh, kurai ir, nu, jā, dažreiz ir jūtams tāds, nu, tāds, tāds neteiksim, prastums, bet, nu, kā saka, padomu laiku mantojums, un nenotiesājot, netiesājot nevienu cilvēku, bet tomēr jūtams, ka tā senā cieņa pret priesteri ir kas bija kādreiz, kad jā, priesteris var būt tāds, šitāds, viņam var būt mm, raksturiezīmes, viņš var būt necienīgāks. Un, jā, priesterim var aizrādīt, priesterim var palīdzēt, eh, mainīties, bet tas ir jādara ar lielu cieņu, jo pēdējā laikā es tā jūtu, ka arī mūsu draudzēs un diecēzēs eh, ticīgie cilvēki uzstāda arvien augstākus un augstākus prasības priesteriem, uh, kas var arī nobiedēt jaunus puikas stāties seminārā. Jo eh, no priestera gaida, ka viņš ir eh, speciālists visās jomās, sākot no, no garīgās līdz, ehm, līdz eh, psiholoģiskai, līdz saimnieciskai, ekonomiskai, un viņam ir jāspēj viss un ja kaut ko viņš nespēja, tā uzreiz ir protesti, sūdzības un, un tā. Tā kā man liekas, ka tas mani tā mazliet skumdina, un redzu, ka arī priesteri nu, grimst tādās depresijās, arī apātijās, ka viņi neredz šo atbalstu no cilvēkiem, ka ir tikai prasības, prasības, eh, ka priesterim gan īsti kā deputātam vai ministram vai, nezinu, eh, pašvaldības domas priekšsētājiem jums tas jāizdara, jums tas jāizdara, jāizdara. Nu, tas, man liekas, ir tas, kas mazliet grauj uh, ka tu neredzi šo atgrieznisko saiti, ka ir ļoti maz cilvēku, kas pasakā, varbūt paldies, kas novērtē, kas piezvana priesterim un pasaka, ka, kā jums var palīdzēt. Es esmu vairāk kā pusgadu ogres draugs, un praktiski neviens cilvēks nav man piezvanījis un pajautājis, kā man palīdzēt. Un tas man nu, skumdina, jo jā, man ir varbūt eh, cilvēciskās un garīgās spējas, var daudz ko darīt, bet, bet eh, nu, nav tāda dažreiz eh, arī labi, ka mēs, mēs mēģinu gan salaspēlīgi nogrievies šīs draudzes pastorālās padomas, ja konsultantu grupas, tad ir ļoti labi, ka ir šī atgriezniskā saita, ka es neesmu viens. Bet ļoti daudz priesteri piedzīvo šo vien, vientulību tieši tādā ziņā, ka viņi jūtas vieni, atstāti draudzēs, bīskaps ir aizņemts ar savām lietām, Eh, viņiem ir savas problēmas, ticīgiem arī ir savas lietas, un viņi tikai gaida no priesteri, ka viņš izdarīs to, to, to, to, to, to, to. un tad tu paliec tā kā iedzīts stūrī. Un, nu, es, paldies Dievam, esmu ar to ticis galā, man ir savi paņēmieni, kā strādāt ar cilvēkiem, es mēģinu viņus iesaistīt pats, mudināt kaut bieži vien tad es esmu sliktais, jo iepriekšējais priesteris vai kādi citi priesteri varbūt daudz darīja paši un daudz cilvēkiem neko neprasīja, un tad cilvēki laimīgi, nu, priesterītis visu dara, visu dara, bet ir tādi priesteri, kas, nu, cieši tieši no tā. Un tāpēc nu, es varu teikt, ka paldies Dievam, šos 20 gadus es esmu sastapis daudz atsaucīgus un, un darbīgus cilvēkus. Un arī šobrīd eh, man ir gan salaspēle, gan ogre ir labas komandas, kas darbojas un strādā un iesaistās. Bet, eh, jā, bet, eh, bet tas ir svarīgi, lai priesteris nepaliktu viens, lai viņš nejustos, ka viņš viens, jo viņam jau nav sieva un bērni. Viņš ir dzīvo celibātā. Un ja draudze viņu atstāja vienu un norobežojas, Tā kā priesteris var izturēt savu aicinājumu. Nu, labs jautājums, bet uh, mums ir telefons vans. Lūdzu. Labu, slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos. Mūžīgi mūžos. Iesnīgs, iesnīgs, paldies, sveicien priesterim Ilmāram par viņa jaukajiem priesteri, ko viņš saka, mises vada. Uh, Mēs jau tā sestdienu tā gaidām, kā vienmēr atkal par radio Mariju, jo es jau regulāri klausos radio Mariju un, un ka viņš vada tās um, sprediķu stāsta visu. Tik ļoti patīkami klausīties un, un gaidām visu un paldies, lai viņam veselība, izturība, lai Dievam viņam savā patvērumā un lai ilgi, ilgi vēl mūs priecē un vispār, lai neuztraucās. Ļoti jauki, ļoti labi izskatās, visum izklausās, visum paldies, paldies, paldies. paldies. Paldies, par šito. Paldies tiešām tiešām no viss. Nu, ļoti jauki dzirdēt ar šādas uh, eh, zvanus un, un šādu paslavēšanu, jo, kā teicu, vajag arī pozitīvu, ne tikai kritiku un, un aizrādījums. Ejam mazā muzikālā pauzītē, rādījumā arī klausītāji atpūsties, un varbūt tās, ja tu vēl gribi uzdot kādu jautājumu, vai varbūt tās arī pateikt paldies uh, eh, priestirim Ilmāram uh, par viņa kalpojumu, par 20 gadiem pavadītiem šajā priestirības kalpojumā, tad to tu vari darīt sūtot īziņas 2 6 6 7 7 2 7 2 vai vai zvanot 67 969 131. Atgādināšu, ka arī pa šiem telefonu numuriem jūs varat padot ziņu, ja esat noziedojuši jau rādījumu arī uzturēšanai, jo šodien ir zibmarietona diena, kad vācam līdzekļus rādījumu arī uzturēšanai. Ja tu mani dzirdi, atbalsta ar savu ziedojumu, lai mēs vēl varētu kalpot un uh, būt tiešām labi, liederīgi uh, savā misijā, savu rādījumu arī Latviju. Eju uz rādījumu arī mājaslapu rml.clv slīps vītra ziedot un ziedo vai zvani pa ziedojumu tālruni 9 0 0 0 6 7 6 9 un ziedo 4,27 centus. Pēc muzikāls pauzītes esam atpakaļ un turpinām sarunu ar priestēdi Ilmāru Tolstovu. Thank you. sirds tev slavu dzijā. Mana sirds vēlas pateikties. Mana sirds tev slavu dzijā. Mana sirds vēlas pateikties. visa sākums kalns studijas, mans patvērums studijas, mans spēku dula pastāvēt. Tu Dievs, visa sākums kalns studijas, mans patvērums studijas, mans spēku dula pastāvēt. sirds vēlas pateikties. Mana sirds tev slavu dzied. Mana sirds. Sveicināt, sveicināt, rādam arī klausītāji šeit es, priesteris Jānis, un kopā ar mani šajā raidījumā parunāsim par ir priesteris Ilmārs Tolstovs un runājam Eh, par viņa 20 eh, gadiem priesterībā, aizvadītiem eh, jau 20 gadiem priesterībā. Skaists, skaists cipars un laiks, kas ir aizvadīts, un es domāju, arī daudzas pieredzes un mācības ir gūtas šajā um, skaistajā laikā, par ko gribas arī uzzināt nedaudz vairāk. Un, un, protams, pirms mēs runājam par varbūt tās tām mācībām, kas ir gūtas, man gribas tā nu, atkal provokatīvi, protams, <laughs> uzdod jautājumu, kas ir bijušas tās lielākās krīzes un kā tu esi ticis galā? Ja vari padalīties ar kādām no, no krīzēm, eh, protams. Un pats nu. galvenais, kā tiki galā? <laughs> Es domāju, ka visa mana priesterība ir saistīta ar krīzēm, jo es sev esmu devis iesauku asinizators, jeb virces izvedējs. Bet no otras puses eh, esmu arī pateicīgs Dievam, ka viņš man ir mācījis uzticēties biskupam jau, jau no pirmās, pirmām kārtām es tiku izrauts no semināra ātrāk, eh, nu, nepabeidzot pilnu formāciju, man pusgadu ātrāk iesvētīja, jo man tāda nu, misija ir aizbāzt robus. E, visas priestrības gadījumos esmu ticis sūtīts, kur kaut kas, kaut kāds ugunsgrēks, kur, kur vajag aizbāzt robus. Sākumā tā bija ogle, pēc tam mani aizsūtīja uz, uz Sigūdu glābt svētdienu, ko priesteris Ronalds bija iesācis, tad manis bija Madonā, e, un tad mani aizsūtīja uz Rīgu, jo bija jāglāb vēstnesis, kas bija nolikvidēts. Un tā es nemitīgi arī vēlāk e, tiku sūtīts kaut kur, kur nu, tā tāda spēcvienība, kur kaut kur deg, kur kaut kādas problēmas ir uz salas tika sūtīts ar, ar zināmu veidu tādu misiju. Un, e, jā, ir brīži, kad es par to pārdzīvoju. Dažreiz tā, ka nu, gribētos kādā draudzē palikt ilgāk, kādus 10, 15 e, gadus, bet ilgāk par 6 gadiem es neesmu bijis. 6 gadi bija katedrālē, tagad es arī salaspēlī tuvojos 6 gadiem, un tagad jau man piespēlē atkal ogri arī, lai glābtu situāciju. Bet es to uztveru par tādu savu aicinājumu, jo katram priesterim ir savs aicinājums, un mans ir šis aicinājums asinizatoru, jeb eh, virsmas izvešanas eh, kalpojums, par ko es priesterības dzīvē esmu arī pārdzīvojis. Tad es sapratu, nu, kāpēc, ja Dievs dod tādu aicinājumu, tāds ir jāpieņem. Bet es esmu pateicīgs arī biskupam, patiesībā sākumā kardinālam Pujātam, tagad arhibīskapam Zviņņam, ka nestoties uz to, ka nevienmēr ir grūti paklausībā pieņemt šos biskupu lēmumus, tomēr esmu redzējis, ka caur paklausību uh, caur uh, šo lēmumu pieņemšanu, pat ja iekšēji esmu pretojies vai sacēlies, uh, tomēr nāk Dieva svētā gara vadība un asistents. Mums jātic, un es to esmu arī piedzīvojis, ka baznīcu vada svētais gars. Jo, ja nebūtu svētā gara, piedodiet, šī organizācija būtu sabrukusi trešajā gadā pēc Nīcijas koncila, kad mēs svinam 700 gadus, 325. gadā. Ja. Tā kā es domāju, ka tas ir tas, ir tas viskaistākais, ko esmu piedzīvojis, uh, Eh, visos grūtajos brīžos, pārbaudījumos, eh, pārcelšanas mirkļos, eh, kad svētais gars ir klātesošs. Un tikko arī saņēmu sveicienu no ogres maniem čakliem palīgiem, paldies viņiem, visi mēs esam baznīcā svētā gara sapulcināti, un neviens nav nejaušs. Ja mēs raugāmies uz biskupu, uz prāvestu, priesteri, viens uz otru draudzē ar šādu ticības skatījumu, ka mēs esam svētā gara sapulcinātā tauta, ka mēs neesam nejauši viens otram, tad tu spēj arī pieņemt otra cilvēka raksturu vai nepilnības, un tad tu neskrien tikai sūdzēties, tikai tiesāt, bet tad tu ieraugi nu, to, to kopienu, baznīcu kā kopienu daudz dziļākā eh, skatījumā. Tā kā tas man ir tāds liela atziņa pēc šiem 20 gadiem, baznīcu neuzlūkot kā laicīgu organizāciju vai firmu vai kā kultūras iestādi vai kā kultūras namu, kā es mēdzu bieži teikt, bet ka tā ir tiešām pārdabiska kopiena, ka šeit ir svētais gars un paklausība bīskapam, uzticēšanās bīskapam, saskatīt viņā apustuļu pēcteci kopienas ganu, nu tā ir ļoti svarīga iezīme, un jo vairāk draudzes ticīgie arī savā prāvestā saskatīs šo ganu, nu, Eh, kas ir sūtīts no Kristus un arī savā biskupā. Es domāju, mēs daudz eh, labas lietas varētu izdarīt, daudz vairāk, ja mums būtu šāds ticības skatījums. Bet, diemžēl, nu, iedzimtā grēka dēļ, arī, arī grēcīguma dēļ, arī arī mūsu pašu grēcīguma dēļ bieži vien mēs šādu skatījumu nu, ne, mums viņa nav. Tāpēc arī rodas dažādas grūtības. Bet es teikšu, ka eh, priesterība ir ļoti skaists aicinājums, ļoti skaists. Un tās krīzes ir daudz, daudz mazāk, eh, nu, kā saka, iespaidoši mani nekā tie prieka mirkļi. Tāpēc, ja jautā par priesterību, tās nav krīzes, bet tas ir eh, skaists mīlestības stāsts kopā ar kungu. Un nevienu dienu nenožēloju ka esmu priesteris un nekad neesmu šaubies. Tajā brīdī, kad pārkāpu semināru slieksni 2000. gadā, kad mēs 12 puiši, toreiz eh, mūs sauca par jubilejas gadu, jo mēs 2000. gadā iestājāmies, nu mūsu kursa eh, puse kļuva par priesteriem, daži ir aizgājuši, bet eh, neesmu nevienu brīdi šaubījies par priesterību, nekad. Ne, nevienā mirklī nav bijusi šaubas, ka, ka es neesmu aicināts kā priesteris. Tā kā Un Par Domāju, to, tas ir tas skaistākais. Par to varam pateikties, un par to arī eh, nākošais jautājums būs. Bet pirms ejam pie nākošā jautājuma, gribas nolasīt kādas īsiņas un telefonu zvanu atbildēt, eh, jo īsiņas eh, nāk ar pateicībām. Un šeit Billes saime raksta paldies priesterim Ilmāram par atsaucību, atbalstu un svētībām. Tava palīdzība mums bijusi izšķiroši nozīmīga, lai Dievs svētī ar smaidiņu pieliekot klāt un kāds cits AC Zigurds no Skaiskalnes raksta sirsnīgi sveicieni priesterim Ilmāram. Nu tā, bet ir arī telefons zvans. Lūdzu. Lai tur slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos. Nu, arī es, jā, man sanāca tāda iespēja tomēr sazvanīt un uh, <laughs> apsveikt tiešām priesteri Ilmāru. Es esmu Ramūnas no Saukalnes. Eh, ceru, ka viņš mani atcerās un pazīst. <laughs> arī šos Šorīt mēs tikāmies, jā, nu, citreiz eh, jau tā sanāk, ka eh, tās jubilēs iet un paiet un, un, un tiešām eh, paliek tādas neapsveiktas, tāpēc tiešām sirsnīgs sveiciens un arī pateicība prīsteram Ilmāram par, par šo kalpojumu ne tikai salaspilī. Es vēlētos teikt, ka viņu, viņu tā Ehm, ehm, sastapo pirmo reizi, kad viņš jau kalpoja eh, Jēkaba katedrālē. Tāds ehm, jau pirms vismaz eh, vairāk nekā desmit gadi, man liekas, tie tiešām gadi tik, tik eh, skrien. Bet es jau toreiz pamanīju viņā tiešām tādu, tādu nu, kā es saku, ot, šitas ir īstais priesteris, vai ne? Un, un, un tiešām klausoties eh, eh, arī šodien, arī citreiz eh, sprediķošanā, tiešām tiek sajust tāda, tāda tiešām patiesa, tāda, nu, svētā gara tiešām m, mm, tie, tie saldie vārdi, vai ne, Jēzus saldie vārdi, kā svētais Antons no Podievs saka par Jēzu, tu esi sal, saldais, vai ne, kas ir saldāks par Jēzus vārdiem, ne medus, ne, ne, ne kas. Ne, Eh, citreiz arī tiešām sajūtu un, un, un, un um, tiešām pateicību par to. Un, un, um, tā kā es arī apstiprinu eh, šodien, ot, eh, ko teica priesteris Vilmārs um, par to savu pieredzi un kad visu atdotu Jēzus vadībai. Un tā tām arī jābūt, un arī tieši tādu baznīcu tas ir iedomās, un, un bez tā nekas nenotiek, jo, ja savādāk, tad uzreiz tiešām jūtame, jūtamas lielas priecas un, un, un, un, un nepareizas lietas. Milzīgs, tā kā paldies. tiešām, un viņš, jā, tāds arī censonis, jās, jāsaka, baigais censonis, citreiz viņš to noliec, nu, bet, bet tiešām daudz ir izdarījis savas puses, baznīca viņu joprojām dara. Uh, Tā kā liels paldies <clears throat> un iesim. Ah, un es vēl gribēju, jā, to eh, te bija tāda, tāda neliela tāda eh, doma eh, par tām draudzes un, un priesteru attiecībām un, un par ganu tiešām jāatzīst, kad, kad, nu, šie, es teiktu, gan, nu, pats neesmu latviecis, bet tā problēma Latvijā, ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, ka tiešām mūsdienās e, trūkst um, tās cieņas pret priesturu, pret bīskapu, pret, pret pāvestu, tiešām eh, tas tā ir, uh, bet, uh, nu, no citas puses ar, ar to jāsamierinās, un uh, es pat aicinātu tiešām nebaidīties, un tiešām brīnišķīga uh, pieeja priesterim Ilmāram ir, ka viņš tiešām nebaidās uh, palūgt, iedrošināt, uh, kaut ko izdarīt, jo cilvēki bieži vien tiešām necaucās un uh, Un es arī pats atzīstu, ka, teiksim, um, to, to, to baznīcu es, es neuzskatu par savu mājām, vai ne, kā it kā vajadzētu tas tā, tā tam būt. Katram mums ir savi īpašumi, mēs uh, priekšroku dodam tam, uz baznīcu nākam, un es no savas puses tikai priecājos, kad mani kāds palūdz, uh, bieži vien, protams, tas arī ir Reseris Ilmārs, un es labprāt arī palīdzu, bet, nu, uh, jā, tā pieeja varbūt nav tā pareiza, bet e, no citas puses, e, nu, e, nav, <laughs> man liekas, es pieņēmu arī prie, gan prāvestu, gan priesteri kā, kā nama tēvu, un vienu arī, arī sagaidu no tā nama tēva, ka, nu, lai būtu tās tādas lūk, palīdzības saucieni, jo mēs bieži vien arī nemaz nepamanām, ko vajag, kā vajag, ieslīguši savās darīšanās, mums sevi. Um, E, savas ģimenes, savu bērnu darbu un tā tālāk. Tā kā te jābūt tādai, tādai ciešai, ciešai sadarbībai, un, manuprāt, piesariem Ilmaram tas ir ļoti labi izdevies. Tā kā liels paldies, lai Dievs svētī, sargā un pavada turpmākajos gados. Milzīgs, milzīgs paldies, jā, nu, ļoti daudz laba vārdu un labas domas un idejas, arī tā skaitā par to, ka, nu, cilvēki ar savā dzīvē un var nepamanīt kaut kādas lietas, nebaidīties priesterim paprasīt, izklaus, kad Ilmāram, priesterim Ilmāram tas arī izdodas. Man arī šķita tā doma par um, to, ka tā cieņas trūkums, varbūt tās agrāk tas bija tā kā sabiedrībā pieņemta praksi cienīt, tagad priesterim tā kā jānopelna, varbūt tās pat vēl vērtīgāk, un pilnīgi noteikti. Es domāju, priesteris Ilmārs to ir <laughs> nopelnījis. Eh, Daudz labas lietas. Vēl pirms beidzam raidījumu aiziesim mazā muzikālā pauzītē un tad gribas dzirdēt kādu vienu vai divu lielās mācības, kas ir gūtas šajā laikā. Priesteris Ilmārs jau, eh, jau uzsāka, jau teica kaut ko, bet varbūt tās ir vēl kaut kas, ko var piebilst eh, kā tādu lielo mācību, kas gūta uh, un kas varētu būt vērtīgi arī citiem dzirdēt šajā gadījumā. Uh, eh, Rādumā arī klausītāji, ejam muzikālā pauzītē, atgādināšu, ka šodien Zibmarietons un vācam līdzekļus rādījumu arī uzturēšanai atbalsta ar saviem ziedojumiem, lai mēs varētu turpināt darboties un skanēt un pasludināt Dievu vārdu visdažādākos veidos, arī caur šādām intervijām, kā šodien šī ar priesteri Ilmāru. Ej uz rādījumu arī mājaslapas sadaļu ziedot un izvēlē sev piemērotāko veidu vai zvani 266 pa ziedojumu tālruni 9 0 0 0 6 7 6 9. Pēc muzikālas pauzītes esam atpakaļ. Thank you. Sveicināt, sveicināt, rādam arī klausītāji šeit. Es, priesteris Jānis, sarunā ar priesteri Ilmāru šai raidījumā parunāsim par, un šajā reizē parunājam par priesteri Ilmāra uh, priesterības 20 gadiem un tām mācībām pieredzēm, kas ir gūtas un noslēguma daļā šajā zimarjotona dienā, kad vācam naudu rādījumu arī uzturēšanu, atgādini, tu vari to arī darīt, uzturēt rādījumu arī ar savu ziedojumu, ejot uz rādījumu arī mājaslapu rml.lv slīpsvītra ziedot vai zvanot arī pa ziedojumu tālrunu, kur arī atradīs šajā mājaslapā. Bet uh, par mācībām, kuras ir gūtas, uh, um, šo daudzo 20 gadu garumā, un pat var teikt vairāk kā 20 gadu garumā, ieskaitot galu galā arī semināru šajā priesterības ceļā. Bet jā, kādas ir tās, varbūt tās viena vai divas tādas lielākās mācības, kas tev šķiet būtu tā vērts pateikt, lai visi zinātu? Priesterība sākas, turpinās un beidzas uz ceļiem – Tas nozīmē, ka lūkšana ir prioritāte. Nekad nekāds pastorālais darbs nedrīkst eh, atņemt laiku lūkšanai. Tā ir prioritāte. Es labāk atlieku eh, pastorālas idejas projektus, vēl kaut ko. Pirmais ir uz ceļiem, otra lieta - sadraudzība priesteru starpā. Nedrīkst noslēgties. Jā, ir dažreiz grūti aizbraukt pie tā priestera, tā man liekas, nepatīk viņa deguns. Un ko viņš tur man tur tagad visādi stāstīs. Tas pasakas un batonus spraudīs ausīs, piedodiet par izteicienu, bet pārkāpt sev pāri un braukt ciemos pie cita priestera, uzturēt saikni, sadarbību, sadraudzību, jo baznīcas spēks tieši balstās šajā vienotībā, priesteru vienotībā ar bīskapu, uh, priesteru vienotībai savā starpā un e, klēriem, garīdznieku sadraudzībā, sadarbībā ar lajiem ticīgiem. Jo ļaunais gars viņš ir nāk, lai šķeltu, šķeļ ģimenes, šķeļ kopienas, šķeļ baznīcas, šķeļ visās veidos. Mums jārīkojas pretēji. Nu, tās ir tās divas atziņas, kuras iegūs. Un es teikšu, ja šīm divām atziņām es sekoju, un arī es domāju, kurš tam sekos, tad, e, tad ir iespējami panākumi. Jo saikne ar kungu ir un saikni ar, ar vienam ar otru mīlēt, Dievu mīlēt sev tuvāko. Tas, man liekas, ir tas būtiskākais, jo, jo pārējās visas lietas atrisinās. Nezinu, es pats nevaru saprast, tagad arī mums šodien, kamēr es te runāju, mans būvnieki būvēs stalažas, jau puse baznīca būs stalažās, jo mēs turpinam siltināt jumtu, pabeigt viņu. Nu, es nesaprotu, kā tas ir iespējams, tās lietas, ko mēs te darām, bet kaut kā Dievs sūta finanses, Dievs sūta cilvēkus, cilvēkus, ja tu lūdzies, ja tu esi sadraudzībā, sadraudzībā ar, ar pārējiem, tad eh, kaut kā tās lietas notiek. Tātad eh, sadraudzība ar Dievu lūkšanā un vienam ar otru priesteru starpā ir tās divas būtiskākās lietas, kas tevi ir uzturējuši un arī, tu saki, uzturējis ne tikai tevi, bet arī vienu citu neatkarīgi, es pieļauju no priesterības vai, vai lajiem ģimenes cilvēkiem, eh, jebkurā citā stāvoklī arī, vai ne? Es domāju, tā ir ļoti skaista atziņa, ar kuru mēs varam arī uh, noslēgt šo raidījumu, parunāsim par sarunā ar priesteri Ilmāru, būsim vienoti, vienoti ar Dievu un vienoti arī savā starpā um, nekautrējoties viens no otru un varbūt tās pārkāpjot sev nedaudz pārtais brīžos, ka iespējams man tas cilvēks eh, dažreiz var, var arī nepatikt vai kaut kas man uz nerviem var pakrist, <laughs> bet eh, izrādīt to vēlmi eh, būt kopā vienam ar otru un man liekas tā ir tiešām skaista, vērtīga atziņa, ko varam gūt. Milzīgs paldies, priesi Ilmār, par to, ka bija kopā ar mums. Paldies jums arī, lai Dievs svētī un lai atbalstam visi radījumi arī visiem iespējamiem veidiem. Jā, tā kā atbalstam, ziedojam, esam kā brīvprātīgie, lūdzamies, lai mums viss kopā izdodas. Milzīgi paldies, jā. Un uz tikšanos kādā citā reizē, kādā citā raidījumā varbūt tās, eh, kur turpināsim sarunas. Paldies, paldies. Dievu. Uh, radījuma arī klausītāji milzīgs, milzīgs paldies par to, ka bijāt kopā ar mums šajā radījumā. Vēlreiz atgādinu, kad ir ziba marietons un vācam līdzekļus rādījuma arī uzturēšanai atbalsta ar savu ziedojumu zvani pa ziedojumu tālruni 9 0 0 0 6 7 6 9 un ziedo 4,27 centus vai ej uz rādījumu arī mājaslapu, kur atradīs dažādas iespējas, kā noziedot bankas kontu, PayPal pogu vai arī draudžu kastīties un ziedo, lai rādījumu arī varētu pildīt arī savu misiju un kalpot priesteriem un draudzēm eh, pat vēl plašākā veidā eh, atbalsti, lai mēs varētu šajā janvāra mēnesī skanēt un ne tikai janvāra mēnesī, bet visu 25. gadu un daudzus, jo daudzus citus gadus. Paldies un uz tikšanos jau pēc kāda laiciņa, kad eh, svinēsim kopā svēto misi par jums ziedotāju par eh, jūsu nodomiem un jūsu eh, nodomā, lai tiešām Dievs svētī par labo, ko darat, par lūkšanām, ko sūtat rādījum arī eh, labā un par naudu, ko ziedojat, lai rādījum arī varētu skanēt uz tikšanos pēc brīža. Raidījums parunāsim par rādījumu arī ēterā, iespējams pateicoties taviem ziedojumiem. Katru pirmdienu, ceturtdienu un piekdienu, pulkstens desmitos no rīta. Para uno sin par.